ne ordinara Antau quelcae tagoi, la quinan de Augusto, la esperanta retradio presentis articolon pri viv stilo cae rimedoi por eviti demenson. Ien temo actuala, quiu interesas ne nur maliunain homoin. Tiui preventai rimedoi ja devas comencigi en frua agio, cae dauri la tutan vivon nur tiel eblas travivi sanan maliunigion. Post tiui trafai consiloi, eble valoras la penon illustri la aferon per exemplo. Nun tempe, la mondo de sporto celebras la gloron de nova eminenta atleto. Ocase de retirigio de la conata jamaicano Usain Bolt, quiu aciris dum iaroi la titolon de plei rapid cura homo en la mondo, ecaperis antau la televide cranoi nova recordisto de nelongai curoi, la sudafricano Vaid van Niekerk. Tiu iuna atleto nun occupas la honoran podion kiel sport famulo. Li povas tracuri cent metroin dum mal pliol dec secundoi cae vencis la nevenceblan Bolt. Tamen, la tuta mondo directis sian regardon ne nur alla nova sporto stelulo, sed ancau alla neordinara homo quiu staras malantau tiu granda atingo de la iuna vaid. Temas pri lia treinisto, pli precise treinistino. La tuta mondo surprizigis quiam oni exciis pri sia Anna Sofia Bota estas septec quiniara faculo pritia tia spezza treinado, cae posedas genepoin cae pragenepoin. En tia alta agio si plu active occupigas pre sia laboro cun disciplino cae efficetso. Dum la lasta iaroi si iam conducis diversen atletoin sur la podion. Cun sentemo si alprenis sian cefan devison. Oni devas treni cun plesuro cae respecti la limoin de la corpo. Nur tiel estas eble el tiri el atleto lian plenan talenton. Iam de la jaro 2012 si laboras cun Vaid, Si nascicis in Namibio, cae mem estis atleto ciam si estis iuna. Ciel trainisto, si ec activis en la iaroi post 1960 cun sia filo. Dum la lasta iaroi, si occupigis pri diversai altnivelai atletoi, cae gis nun, sia sindedicio estas fervora. Si diris, oni neniam estas tro maljuna por lerni. Mi plu amas tion kion mi faras, kaj plu amas miain atletoin. Sekve, ne vidas kialoin por kvietigi kaj restadi heime ludante con miai genepoi. Mi estas benata ke mi ne havas san problemoin, kaj la causo de tio estas ke mi occupigas pri iunae homoi, cae oni devas shultro al shultre stari apud ili. Mia passio estas tre forta, mi pensas pri nenio alia. En la Olimpia Ludoi en Rio, en 2016, sub shia gvidado, Vaid iam gainis recordan medalon. Nun li confirmis sian talenton. Multe homoi ne emis credi che tiu signorino Grande parte respondezas pri la successo de la nova championo. Anna Sofia Bota estas vera modelo, ne nur por la mondo de sporto.